Pozdrav! I živjeli! živjeli. E, dobrodošli u Pozes, u drugu sezonu. Epizodu broj 5. Yes, hvala Bogu. Trebalo je nekoliko puta da se usuglasimo koja epizode, malo smo se pogubili. Međutim, tu smo, vratili smo se i to je najvažnije. Apsolutno. Pokušat ćemo vas malo zabaviti sa e, rasporedom, zapravo sa rasporedom. Na rasporedu nam je Latvija. <laughs> <laughs> sa rasporedom. Da, da, da. Uh, pa nastavljamo sa rasporedom, šta ne? Poslušali smo pjesme Supernove 2019. Um, njih 16 komada koje su probrane od one početne 33, koje su opet probrane od onih početnih 80, 80, i nešto, mislim da ih je bilo. Da. Četiri, reći ćemo. Mislim da je pet, ali dobro, nema veze. Uh... <laughs> su morali probirati oni to sve skupa, međutim, na kraju su zaključili, imamo 16 najboljih i mi smo ih sve poslušali i ocijenili. Poprilično smo bili zapravo ovaj puta usuglašeni što se tiče bodova. Šta ovaj puta? Pa svaki put smo usuglašeni. Pa, Kaj... ovaj puta nekako kao da smo to nekako, nekako, nekako naglasili. Ja mislim da bi se trebali prvo osvrnuti na e, neke novotarije što se tiče Eurosonga. E, što se izabralo, možeš li nam ti nešto reći o tome? Još se nije ništa izabralo, ako to tako hoćeš reći. Imamo, česti su izbacili pjesme, to bi trebalo poslušati. Podcasti su nam nekako postali predkratki <laughs> za, za, to sve što bi mi trebali proći. Sastavljamo raspored tako da probamo što više toga proći u sljedećih nekoliko tjedana. Jer kako sada idući tjedni prolaze, tako nam se sve više više bliže predizbori. Tako da probat ćemo što više toga ugurati u jedan podcast. A, tako da sada, za sada imamo jel, Latvice, oba dva polufinala, rekli smo da ćemo to odjednom odraditi, odabrali smo svojih top 5, to jest naših top 5 i da, izašao je logo. Pa to, to nam reci. Čekaš ti Nam logo. reci. <laughs> Na, e, logo je izašao e, isto tako i slogan koji se zove Dare to Dream, kako bi ja rekao Dare to Dream. Dare to Dream. znači, meni se logo apsolutno sviđa. Super su mi e, te zvijezdice, radi se o zvijezdicama. zapravo... Ne, Radi se o trokutima koji se rotiraju i rotirajući formiraju uh, zvijezdicu zlatne boje. E, dvije... I neonske boje. I neonske boje. Znači, radi se o dvije pločice zlatne boje, e, trokuta zlatne boje i jedne neonske, neonskog okvira, svjetločeg. Samo zbunjuješ ljude. Dobro, tri trokuta su uglavnom i vrte se tako Ali zanimljiva su, baš su zanimljiva. Ona su u prostoru, prostorna nekakva konfiguracija koja se vrti i tako svašta nešto i zanimljivo je. Ja mislim da to baš predstavlja 2019. godinu. Što ti kažeš na to? Pa predstavlja moderni Izrael, ajmo tako reći, bit ćemo ovako e, efektno, efektno predstavlja Eurosong i e, nekako ta zvijezda i ta nekako, ajmo reći, zvijezdana prašina oko nje koja još lebdi. Koja prašina? To su kao zvijezda još dodatno pa, nekako? Nemam... izgleda kao galaksija. ne znam, puno zvijezda, ali vidiš kako kad se okrene onda imaš svoš, dobiješ još tih nekakvih zvijezda. Sluš, to je ono, gledatelje. Slušatelje. Slušatelje. <laughs> Ovo je onomatopeja bila. Panta je da se te, ti te zapravo povlače i sa pozornice, jer pozornica, ako se sjećamo od prošlog, pretprošlog tjedna, kad je to već bilo, da je pozornica puna trokuta. Tako je, tako je, tako je. Isto zlatnih trokuta, ti si rekao da je to više retro, ali evo ovo ovdje sada jako moderno zapravo pa izgleda. Pa očito je ta prostorna konfiguracija pridonijela, znači nije da, da, da. Izlike, izlike. Bilo kako bilo, idemo mi dalje s Latvijom, jer ako, ako ovako nastavimo nećemo do sutra završiti. Idemo naših top 5. Kod mene su Ti nam moraš reći top 5, nemoj da ja čitam zato što se ne mogu ovaj, organizirati u tvom rasporedu. Aha, onda daj to meni. A, Dobro, ajde našao sam evo petica. <laughs> Na petom mjestu nam se nalazi Double Faced Eels. Jesam li to dobro pročitao? Ja se nadam. Sa pjesmom Fire. Poslušajmo ju. Fire, fire, fire. Never was the time to fit in. Least likely to succeed. Never was the type to listen, always marching to my own beat. Never had a doubt in my mind, ain't got no quit in me. All I got's a burning hunger, cuts and bruises to remind me. Learned from my pain and it. I turned all that into fuel. And all of the rage that I felt, yeah, I put it in my rearview. I feel tall like the highest tower. su bili Double Faced Eels, odnosno Fire. E, malo smo se dvoumili oko toga koja će nam pjesma biti na četvrtom, odnosno petom mjestu. Međutim, Double Faced Eels su se tu našli sa, sa svakim pravom. Od, svih pjesama ne, ne možemo baš reći da su... da je bilo jednostavno izabrati, dosta su polarizirajuće do duše s druge strane i neke su stvarno dobre, a neke se baš onako mogu isključiti sa Eurosonga ili barem recimo s njihovog finala jer bit će dva polufinala od po osam pjesama i svakog će ja vjerujem po proći dalje. I ovaj Fire, ja sam napisao samo jednu riječ, mislim moji su komentari bili više šturi, ja sam samo napisao da je obećavajuće, iako se sjećam točno što je bilo, poslušali smo ih još jednom naknadno. Pa da, slično sam i ja tak nešto ovaj, e, sebe vrtio u glavi. Meni se sviđala ta pjesma. I e, to je zapravo e, bila prva pjesma, ona je bila pod rednim brojem 5, jel je? hmm Zbilja, eto, mhm. na petom mjestu, peta, peto, mjesto za peto mjesto, <laughs> ako sam bio dovoljno jasan, nisam bio. E, slušali smo je petu po redu. E, I to mi je bila prva pjesma koja mi je zapravo zazvučala, otprilike zazvučala onako, bila je e, ritmična, bila je, zapravo, E, nije bila uspavana, sve do tada su bile nekakve onako e, uspavanke, ona mi se prva sviđala. Međutim, e, kako je tekla ta pjesma, nekako sa sredinom, sredina mi je malo bila ovaj, nesređena. I, I nekako kao da se izgubila, već kao da su se sami ponavljali i ponavljali i eto, peto mjesto. Meni upravo suprotno, meni je početak bio takav nekakav sav čudan, još je malo i falšo, da stvari budu bolje. Mislim, to je polu polurok pjesma, baš, indi, ne znam. To nisam baš primijetio, znaš da ja baš uh, e, falševe ne, ne Registriraš, zamjerim. da, ne znam, mm, dobro. E, ja ponekad, jako, ponekad. Ja, jako zamjeram falševe i to iako znam da se svako može desiti, niko nije, niko nije bezgrešan, ali ne znam, Zbilja. nekako... Nekako... <laughs> <laughs> nekako mi se to baš onak, kad već predstavljaju tu pjesmu, čudi me zapravo da nisu stavili studijske verzije, mislim znam da inače uvijek eh, u Latviji puste uh, uživo verziju pred žirijem. Ali... A to je bila eh, Pa da, ali kažem, čudi me da oni ne, ne stavljaju studijske verzije kako bi se pokazali u najboljem svjetlu, nego mm. ovako se mm, predstavljaju mm, s ovim, iako pjesma je dobra. Ali bili su oni, kako bi rekao, motorični po toj, po toj pozornici, nešto se događalo, bacali su ruke po, na strane i tako. Motorični su bili, dobro. isto tako, e, bilo je zanimljivo gledati jednu, e, e, jednu članicu, člana, žirija, Uh, koja je imala znači najbolje reakcije na sve pjesme. Imali smo Inception, vrlo... imali smo Inception trenutke gdje smo gledali nju kako gleda njih i, i prepoznali sebe u njezinim izrazima lica samo onako što ja radim ovdje? <laughs> zašto ih ja gledam? Zašto ja zašto ja radim ovdje? Doslovno takav stav pogledajte. Pa za neke pjesme zbilja je to bila prava reakcija je po meni. Svježe je nalakirala nokte i onako <laughs> gleda to i onako ja Ma ženska je bila baš cool, sviđa mi se. <laughs> da, uglavnom uh, Double Face Steals i Fire kao više nekakva uh, energičnija pjesma na početku samom ako ih slušate po abecednom redu, po imenima izvođača. Uh, onako, veselija je pjesma, ima, ima dobar ritam, riječi su onako malo, hm, ajde, dobro, to je najbolje što mogu reći za njih. A što se kompletnog dojma tiče, pa peto mjesto od 16 nije tako loše, ako se nas pita. Da, da, i ja mislim. E, ne, mislim, imaju oni neke kvalitete od Euro, e, e, Eurosong kvalitete, međutim, mislim da su nekako više idu na stranu generičkog i nekako već bilo je takvih pjesama, čuli smo takve nekakve verzije pjesama. Ok, idemo na četvrto mjesto, na pjesmu koju smo čuli na četvrtom, četvrtu po redu, Carousel, Zbilja. ili Carousel, uh, That Night, odnosno te noći. Poslušajmo i njih. It was a lonely night No were shining, there was no light One child to je bio Carousel i That Night. Ja bih rekao da se, kako, kako se osjete određene e, note Nora Jones u ovoj priči. Uh, vjerojatno nam se zato i svidjela, mi smo ovako više fanovi nekakve laganije glazbe u vidu džeza i takav je nekakav dojam nas ostavila, nekakav više onako smooth lounge i zbog toga... Lounge. Lounge. što, mislim, što da ja sad kažem? ja kada sam, mi <laughs> kada sam ju gledao, bilo mi je više onako da je malo pregipka. To, to je ovaj pridjev koji sam je pridodao. misliš plesala je na pozornici. Da, ali nije plesala, nego na tu, na tu glazbu, kakva je, lagana je pjesma i previše se micala na nju. Nekako pre... <laughs> Bokovima je, je izmica, se izvijala. Ne, pa cijela se okretala za onak 90 stupnjeva na jednu pa na drugu, pa na jednu pa na drugu i tako cijelu pjesmu, nema pauze. Ja pa ne znam. ne, znam kako bi okarakterizirao tu pjesmu, osim toga što je Leon rekao. meni se učinilo na prvu... Koji Leon? Ti, Leon. A, hvala. Obraćaš mi se kao da nisam tu. Dobro. Leone, tebi se sviđala pjesma. A, zbog čega? Zato što je imala jazz kvalitete. Meni, mene je podsjetila, isto tako. Rekao sam ja, ali dobro. Ja sam rekao, što sam ja rekao? Ja sam rekao, kafe, kafe glazba. Kafe kao nešto što bi se recimo puštalo u kafiću. Shvatio sam, znam šta je kafe, ali dobro. uh, <laughs> Ili, ili možda zbog plesanja, e, slabog bih ja rekao plesanja, e, recimo nekakva vrsta ulične e, glazbe. Ne znam zbog čega mene ta jazz glazba ili, ili možda ta, tako lounge, kafe glazba. kafe glazba. Ne znam, to, to, sam sada izmislio. Da, vidim. Ovaj, mene podsjeća ponekad na francusku, ne znam zbog čega. Nije bitno. ima razlog ali nećemo sad o tome. Nije bitno. Dobro, Možda, možda nam se uh, našla na četvrtom mjestu, budući da ipak je to nekakva pozadinska glazba, kako bi mi već tradicionalno rekli. Tako je. <laughs> znači, ne, ne vidim kako bi to, zapravo, i vidim neke stvari koje bi, koje bi mogle pridonijeti predstavljanju neke zemlje na takav način, na jedan recimo opušteni način kakav nam je htio sam reći Nora Jones Carousel donijela Donijel, mm, donijeli mm. ako su grupa ali, ali nekako ne znam, previše mi je to alternativno za predstavljanje neke zemlje koja bi ipak trebala biti Mislim, trebala biti, ne bilo mora je biti svega, na Eurosongu nema tu pravila šta smije ili šta ne smije na pa Eurosongu. Pa eto, ipak nam se našla u nekakvim favoritima i top 4 recimo. Hajmo dalje. <laughs> Hajmo dalje. Uh, koja je sljedeća pjesma? Ja nemam tu popis, moraš mi, uh, moraš mi pročitati. A ne, uh, sedma? Da. sedma po redu je bila, kako smo je mi slušali. Radi se o Edgars Kreilis. Edgarsu? Edgar su. su, ili su, ukoliko deklinirate riječi. I, <laughs> mi. ili, <laughs> ili pjesma se zove Fire. E, pa ja predlažem da e, poslušamo. Oh. Što ti kažeš o njemu, Leone? Moji komentari su bili žuta majca, tri točke, upbeat, tri točke, um, Tak. sam čitat svoje komentare možeš sastavljati i rečenice. Pa znam da mogu, ali tako nekako mi nije nešto pretjerano oduševljavajuće ovog, predstavio s tom pjesmom svojom. Iako piše da je onak Cherry Absinthe, ali znamo da se pjesma zove Fire i nisam uopće nijednom trenutku čuo da on kaže. Kako to? Aha, da, da, pa, da. Piše gore, ne? Oprosti. Pjesma je ok. Pa i meni je ok. Meni se e, svidjela. Meni je opet bila onako, ne znam, e, naravno, drugačija od svih, ali svi su drugačiji izaći, meni je bila onako vibrirajuća, vibrantna, ne, kako bi to rekao? <laughs> ne bi rekao da je vibrirajuća. A, <laughs> ne znam, drugačiji mi je bio uh, dečko od uh, ovih ostalih pjesama. Energičniji je. Energičniji, to je Dobro, vibrantniji, ako ćemo tako. Teško je to izreći na hrvatskom jeziku. Međutim, uh, pomalo pri kraju već postane kao <laughs> malo hiperaktivan. Pjesma, šta ja znam, izgubi se do kraja, recimo. E, zapravo, ne ni da se izgubi. E, meni se nekako čini kao da se... Ali čekaj malo, koliko si ti njemu bodova dao? Ja sam njemu dao sedam bodova. Od deset, da se razumijemo ovdje. Pa da, sviđala mi se zato što je onako, e, po meni, nekako promišljena pjesma. Ja sam njemu dao pol, da sad ne ispadne da onak dobre pjesmi smo dali velike bodove i sad ju samo vrijeđamo. Aha. Nije, nije stvar u tome da... Pa ja zapravo sam se fokusirao na to što što se meni nije svidjelo u toj pjesmi, zapravo što mi možda pomalo smeta. Sviđa mi se pjesma, kažem sviđa mi se, nekako je promišljena, nije tako samo lupetanje riječi što meni recimo smeta u pjesmama, ako se, šta ja znam, ponavljaju nekakve bezvezne rime ili e, samo, samo u ime nekakve popularnosti ili ne znam nija čega. Tako da sviđa mi se dečko e, i ja sam isto zanimljivo je primijetio majicu njegovu koja je onako specifično žuta. Ali ono što sam isto htio reći da kad već gledamo te pjesme i dajemo te visoke ocjene, mislim da isto tako nije dobro ako već sprstamo pjesmu u top 5 da pričamo o onome što je loše o njoj na kraju krajeva, jer ako ti slušaš pjesmu i kao što si ti rekao pokušavaš izdvojiti ono što ti se na njoj ne sviđa, ti zapravo u njoj ne uživaš. Mm, mm i to tako onda ispada i na Eurosongu ako do toga dođe jer meni je pjesma dobra i pjesma je stvarno onako e, tjerate malo da, da, ja sam sjedio onak malo sam se kreto ipak onak nije baš ono kako, kako pokažu da lupkaš malo nogom po podu kao da si u ritmu glazbe je, to je to, to je takva pjesma ali da li će ona doći do, do pa finala? Pa ne, ne vjerujem E, evo, vidiš da i mi pričamo o njoj, ali ne znam, mislim, uvijek svašta se može dogoditi, možda nekim ljudima baš to e, prija, štima i tako dalje. Meni očito nije sve baš odgovaralo na pjesmi. Zato se ona našla na rednom brojem na rednom broju e, tri. Ako dekliniramo riječi. Ako dekliniramo riječi, a bože moj. Ok, idemo, idemo dalje u posljednju etapu. Na drugom mjestu nam se da. E, drugo i prvo mjesto su malo ovako nezgodni jer... Ona mi... se nama našla na drugom mjestu. Tako je, da. Riječ je o Samanti Tina. Samanta Tina. I pjesma Cutting the Wire. Ka- pardon, Cutting the Wire. <laughs> Wire, vv. Ne wire, wire. Wire. Malo je specifično to naglašavala. Ok, to je bila Samantha Tina u nominativu. <laughs> A, pjesma je bila Cutting the Wire, odnosno Vaja, kako ona kaže. Šta sam ja to sebi tu napisao? Da, e, bitno je isto tako primijetiti da e, ja sam njoj dao najveću moguću ocjenu. Zbog čega je to tako? E, jako mi se sviđa, jednostavno ima taj ritam i nekako drugačija je. Drugačija je ne u stilu od drugih pjesama, ne drugačija je općenito. Pa to sam ja napisao. Me, ja sam doslovno napisao... Ja nisam kopirao tvoje komentare, ja ono što sam... Za... Čekaj. točno <laughs> razdjeljujemo E, ja sam htio samo reći da je, kad, si, kad je ona počela pevati refren... Što si ti htio reći? Reci nam. <laughs> cutting. Kad je pjevala Cutting, da, the Wire, cutting. cutting the Wire i onda nešto je rekao tipa It's my only desire i ti si odmah rekao ma naravno, jer normalno da će se Wire i Fire kad smo već kod toga e, rimovati sa desire jer to je nekakva ta predvidljivost koju ne volimo uh, vidjeti na eurovizijskim pjesmama jer ako je nešto predvidljivo onda nije nešto što mislim da se traži jednako neočekivano kao i ono očekivano. Sad ne znam šta je tu točno treba naći balans između toga, ali da li je ona to ne, našla? Ne treba naći balans između toga. Uh, ja mislim, mislim da se traži posebno, ne možeš uvijek biti uh, generički, kako bih ja rekao, generičan. Ali ja sam, isto kao što si ti napisao, napisao sam ritam sa uskličnikom. Znači, e, pjesma je onako baš odskače. možda su je i zato stavili na zadnje mjesto, budući da je ona vjerojatno i favorit njima, ili? Ili je to abecedni red, kao što sam već prije spomenuo, pa onda imaš od A, ona je zadnja tu na A, može biti, oprosti. <laughs> ona me, kad sam ju prvi put vidio, zapravo iz nekog razloga kao zadnja pjesma ona ne je bila u, u SD-u umjesto u HD kvaliteti, nismo ju baš prvo vidjeli na početku, ali eh, kad, smo, kad se izoštrila eh, frizura ta, je podsjetila me na Jessica Lang, jel znaš za nju? Ne, znam ne. ko je Jessica Lang, hoćeš li nam objasniti ko je ona? Eh, kako mi moja mama rekla, Jessica Lange. Ona je u American Horror Story uglumila u više sezona, mislim da se sad pojavljuje s vremena na vrijeme isto tako, ali ona je stvarno onako specifična glumica, baš ima tu frizuru, iako ko zna su to perike šta ali ima e, upečatljiv, upečatljiv look, upečatljiv izgled. Tako da. Meni, meni, se recimo osobno, mislim sviđa mi se, sviđala mi se ta frizura, mada mi bi se trebali više ovaj posvetiti uh, pjevanju. Sve igra ulogu, sve igra ulogu. I ja mislim, ili kako bi ti rekao, Razmišljam kako bi to izgledalo na pozornici. U ovom slučaju nisam morao razmišljati, sve se lijepo jako vidjelo, ona se fino kretala. A mislim, lijepa je djevojka, mislim djevojka, već i to žena, mogli bi reći. meni se sviđala, meni se sviđao taj izgled, zašto? Zato što je doprinio cijeloj pjesmi. Ona je imala tako nekakav podivljali glas <laughs> onako malo, šta znam, i onda je ta frizura zapravo njoj je nekako doprinjela cijelom izričaju i pjesmi i tako dalje. Sviđa mi se, međutim nekako E, šta ja znam, možda sam ja opet, kako bih ja rekao, igrao na sigurno, pa sam ju ipak stavio na drugo mjesto, budući da je ona bila možda prespecifična i preposebna. A recite vi nama, Ivane, o... Dobro, <laughs> reći ću vam ako znam. koga ste stavili na prvo mjesto onda? Aha, na prvom mjestu, na prvom mjestu. I onda posljedično i na mojem, na sumarnom prvom mjestu. Na sumarnom mjestu. Prvom. Prvom e, nam se našao Markus Riva sa pjesmom You Make Me So Crazy, pa poslušajmo ga. She makes me ovo nam je bio Markus Riva. Pjesma You Make Me So Crazy. Uh, reci nam, uh, Leone, e, zašto se on nije našao tebi na prvom mjestu? On se meni nije našao na prvom mjestu jer znam da ti nisi toliko puno slušao. Ja njega svake godine gledam, dakle svake godine iznova i iznova on se pojavljuje na tom predizboru i znam da uvijek kada upalim Latviju mogu računati da ću naći neku njegovu pjesmu, barem jednu. I, mhm. i stoga nisam te htio smesti. stoga sam samo htio reći da ta pjesma je meni, svaka njegova pjesma bude nekako dobra, iako uživo zvuči grozno jer je, jer pjesme su pune falševa. Kako bilo da bilo, ne znam zašto mu se žiri već smiluje tolke godine, znači sigurno znaju da nije tu za pobjedu, onako, kako kak bih to rekao, kao nekakva počasni, počasna e, pjesma koja se eto tu pojavi tek toliko da se podsjetimo, ah, Markus ima, Riva. Ima, ima akreditaciju, recimo. Tako je, <laughs> recimo. na, staroj slavi živi. <laughs> Točno to, iako nije mu baš neka jaka slava. Neki kažu kao da se on poboljšava iz godine u godinu. Mislim, ne znam, možda mu se ples poboljšava. Meni što se ako je to bilja točno da on ovaj, dolazi već par niz godina, <laughs> niz godina e, na natjecanja, na uh, Supernovu, meni se, ta, šta ja znam, odaje dojam kao da se trudi i sviđa mi se što ja sam očito e, prvi puta njega sada čuo, ti si već vjerni fan, tako da možda je tebi malo izlizan I ili zato sam upravo ovaj, htio reći da ti si njemu dao veću ocjenu, jer si ga, ajmo reći, prvi put čuo, njega već više puta sam čuo i onako nekako instinktivno znam da vjerojatno neće pobijediti i zato mu da. neću dati najveću ocjenu. Iako ga volim vidjeti tu i drago mi je da onako postoji nekakva, ne bih htio reći, da, je, da je zapravo Marko Riva postao light motiv <laughs> tog euro, euro djesme nove ili čega već. Stalno je tu, kao nekakva pozadina, ajmo <laughs> reći. I kao, a rekli smo isto tako, koliko pričamo već o tim pozadinama, pozadina nije dobra stvar za Eurosong, tako da... Dobra, dobra poveznica. Ali, ali on ima pjesmu koja je drugačija i mislim svake godine ima drugačiju neku pjesmu i svake godine ga ta pjesma iznevjeri kakva god bila da bila. Iako je dobra. Možda će biti ova godina njegova godina. Nadajmo se. Ja bi stvarno htio da on pobjedi, ali ne znam baš koliko je to izvedivo. Budemo vidjeli. Ja sam za njega. Stvarno mi se sviđa njegova pjesma. Nemam, nemam, nemam nikakve mane za istaknut ako ćemo tako. Pa ni ja. E, I možda je to igranje na sigurno, međutim on, e, ta pjesma i on skupa sa tom pjesmom imaju e, nekakve Eurosong kvalitete, što se meni baš onako... Kako Što, što će na njemu dobro izgledati na pozornici? Što će u tom cijelom kompletu dobro izgledati na pozornici, odnosno na <laughs> na, pozornici, na pozornici će on sigurno dobro izgledati. Međutim, pjesma je onako, ne znam, lagana, ne opterećuje. Čak ima i zanimljive nekakve rime koje nisu možda baš dobro, dovoljno dobro izgovorene riječi, <laughs> recimo kao poput you make me so crazy ili ne znam već kako je on to naglasio. Ja sam zaboravio već riječi, ali dobro. Da, ja. je dobra, to mi je ostalo u sjećanju. Nije mi poput Edgar, znači, Edgar Sakre i Lisa da onak analiziram trenutke kada on previše maše rukama ili kada mi se jedan dio njegove pjesme ne sviđa više ili manje. Prvo i drugo mjesto, jedan jedan je odabrao uh, Samantu, Samantha Tina. To i... sam ja. <laughs> meni se isto svidjela ta pjesma, ali ti si zapravo išao možda po meni i na bolji, na bolji ovaj, na boljem si možda tragu, budući da je to onako nešto novo, ne bi trebali se stalno zadržavati na starim članovima <laughs> pred izbora, kao recimo što oni imaju, eto, očito Markusa Rivu, Markus Riva, Samantha Tina, prvo i drugo mjesto ja mislim, ako ćemo baš pričati o tome ko će pobijediti, ovo su više bile pjesme koje su se nama osobno sviđale. Šta ti misliš ko će pobijediti, baš pobijediti, pobijediti? Pa e, čak možda, možda navijam da Samantha Tina ovaj, pobjedi kao nešto, nešto svježe i nešto novo na, na ovakvom uh, predizboru. Supernova. 2019 što ti misliš? Što ti misliš e, što, tko će pobijediti? Pa ja sam mišao na to da pjesma... Uglavnom ja inače idem na to kako pjesma koja se meni sviđa bih htio da pobijedi. To, to mi je nekako i logično. Naravno, naravno. A isto tako, pošto sam Samant dao najveći bod, najviši bod, najviši broj bodova. Dobro da bod. dekliniramo ove riječi konstantno. <laughs> <laughs> najviši bod je dobila Samantha Tina, deseti bod, tako da sam zato nekako mislio da je ona ipak ona koja zaslužuje pobjedu, iako je ona već prije, nije, nije Markus Riva samo ovdje, Samantha Tina je isto prije dolazila. Isto? Na, da, da, dolazila ona prije na te predizbore. Ne znam koliko puta, mislim da je minimalno dva puta bila. Nekako mi zvoni Samantha Tina I Need a Hero, ne znam zašto, vjerojatno zato što je pjevala tu pjesmu i čuo sam ju na ESC radio ili tako negdje. Ja sam za Tinu, nadamo se da će ona pobijediti, mislim, očito se obojno nadamo da će ona pobijediti, što vi mislite, recite nam u komentarima. Uz Latviju imamo još i Češku koju smo htjeli s vama podijeliti. S obzirom da ima samo osam pjesama, mi smo napravili samo naš top 3, top 4, top 3. Spomenut ćemo četvrto mjesto, ali od, po, fokusirat ćemo se samo na top 3 mi bi zapravo htjeli istaknuti e, neke posebnosti što se tiče Češke. Vidjet ćemo par pjesama, recimo četvrta po redu odmah e, će nas e, iznenaditi sa nekakvim onako jezičnim... zadnja, na zadnjem mjestu nam se nalazi Space Sushi koja ovako možda ima dvostruko značenje, dvostruko i tako, neke posebnosti ćemo istaknuti. Isto tako, lijepo je na, spomenuti i njihove spotove koji su e, posebni ove godine. Svi se, pa zapravo posebni, <laughs> e, Leon me gleda e, čudno. Nećemo, nećemo pričati o spotovima, rekli smo da ćemo se fokusirati na pjesme. Iako ove godine pa zapravo... Zanimljivo je, zanimljivo je spomenuti da su online, svi su, svi su odrađeni, svi su is, ne znam se izražavati, pomogni mi Leone. <laughs> Pomognut čuti. Uh, snimljeni su svi u selfie stilu, ja bi tako rekao, svi su držali te mobitele na sebi i tako su ih snimali. Ali isto tako objavljeni su svi online, to sam htio reći. A pa to si i rekao. <laughs> <laughs> šta, šta, još hoćeš reći uz to? Pa ne, e, svi, svi imaju istu temu, e, svi se pojavljuju u istom e, stanu. Ne znam baš da je isti stan, ali ista je zgrada, bar oni to tako ista žele pokazati. Zgrada, ja mislim da je isti stan, no svakako, bilo kako bilo, ovaj, radi se o nekakvim stanovima i onda kao cijelo vrijeme se proteže ta ista tema, ulazi se u stan i onda e, se e, predstavlja pjesma. E, svi natjecatelji su relativno mladi, možda to nije toliko bitno za istaknuti, ali eto. Možemo li početi sa tom četvrtom pjesmom. Ma nećemo četvrtom smo, samo ćemo ga spomenuti, Space Sushi, ovako, došli do četvrtog mjesta, ne znam, nije mi baš nešto za Eurosong, to, sve te pjesme, Češka je malo propala ove godine, naspram prošle, ali ima dobrih pjesama, A, što ćete i sami moći čuti uskoro. Space Sushi izvodi Jakub Ondra, Jakub Ondra, i... Vjerojatno se ne čita tako, s obzirom da je u Češkoj sve naopako i... Jakub Ondra. <laughs> Space Sushi. <laughs> Space Sushi. Idemo mi odmah na treće mjesto. Naše treće mjesto je Tomaš Boček, ili kako bi se to već moglo pročitati, sa svojom pjesmom Don't Know Why, pa čujmo i počujmo. The sky, the sky on fire And so does my soul Ignites my desire As your eyes glow like But it's alright, with me. To nam je bio Tomaš. E, meni se sviđala ta pjesma, lagana je, lijepa je, možda malo uspavljuje, nisam siguran, što ti kažeš? Pa ima malo, ima bit nekakav, ono, da se slušat, to ja kažem za svaku pjesmu od ovih, <laughs> iako nakon nekog vremena, ja mislim da sam i za tu pjesmu rekao nakon nekog vremena, dovoljno sam čuo, jer onak repetitivna je, nema nešto šta ju izdiže od drugih i ne znam, nije baš za slušat do kraja. Kako smo, na duge staze. Na duge staze, ne pala. <laughs> Hvala, ne. <laughs> ne znam, ja sam je dao ocjenu šest. 6 mi je nekako ocjena rezervirana za nešto što bi čuo na otvorenom radiju <laughs> i ovaj, poslušao bi je taj puta dok se vozim negdje po gradu ili bilo gdje dalje i nekako bi mi ishlapila i sjećanja. Nema veze, Tomaš je bio onako opušten, lagan, a što nam sljedeće dolazile one? E, sljedeće nam dolazi tantara, treće mjesto smo riješili, znači drugo. Na drugom mjestu nam je Pamela, Pam Rabbit sa pjesmom Easy to Believe. Pam je inače bila prateći plesač Mikolaša Jozefa prošle godine. A, to je zanimljivo za nju. Hoćemo ju čuti? Ajde. Ajde. you feel Pam Rabbit nam se javila iz svojeg e, zahoda, svoje kupaonice, skakala je po tušu, <laughs> skakala je po svuda, vrlo jednostavan spot, reklo bi se s jedne strane, malo se skidala, malo nam je pokazala što ima, čime raspolaže. Pjesma je ovako zanimljiva. Ima neki beat, upbeat, ritam je naglašen, e, e, možda je malo vuče na ambientalnu stranu, nekako onako kao da je za pozadinu nešto što je ugodno ovako slušati dok prolaziš trgovinom. Pa vrti se tu ispod nas sada, ispod u pozadini se čuje, može se čuti. Tako da ne znam baš... Eto, mislim, lijepa meni pozadinska glazba. <laughs> Naravno da je. Pjesma je... Ma dobra je pjesma, meni se baš sviđa. Onako, sviđa mi se, ali ne bih ja to recimo poslao na Eurosong. Ja ne znam bili ja to slao na Eurosong ili ne, neka Česi odluče. Da, to nismo rekli, dakle, uz to što su svi spotovi online i cjelokupno glasanje, sve je online do 21. i vi možete glasati, ja mislim. A, ja to nisam e, znao isto. E, čini mi se da svi glasovi koji dođu iz inozemstva se pretvaraju kao fuzija u jedan kao međunarodni žiri i onda oni to pridodaju glasovim valjda koji su došli iz Češke, nisam siguran. Onda ne znam što se može dogoditi ako si prebacite VPN recimo u Češku pa onda glasate teoretski iz Češke. Ah, internet ovih dana. Da, PEM, easy to believe, Ok je, ja e, mislim dali smo oboje dosta visoke ocjene s obzirom da nam je došlo do drugog mjeseca, drugog mjesta, ali kao što su pa, pametni neki ljudi rekli, u moru propasti <laughs> lako je naći nešto što je dobro. idemo dalje? Idemo dalje. Sljedeće nam dolazi Lake Malawi. Pa nije samo sljedeće, ona mi je na prvom mjestu. U, ona mi je na prvom mjestu! <laughs> da. Već smo do prvog mjesta došli, da. fantastično. Lake Malawi, Friend of a Friend. Who is it? You said you wish they were I'm taking such a long time She was my neighbor when we were 13 She moved back in There's not much between us now, do you know what I mean? She's only a friend of a friend of a friend of a friend She's never home cause she plays in a band I don't know if you understand She's only a friend of a friend of a friend I had a dream that you walked through the door I can't recall her name anymore Please believe that I'm your man She's only a friend of a friend of a friend She was my neighbour and we were 13 <laughs> To, to, je, to je bilo naše prvo mjesto. E, pjesma je vesela, pjesma ima dobar bit, pjesma ima nekakve pamtljive melodije i on se čini ovako simpa, ne znam kako bi, kako bi zapravo izgledao na pozornici, jer baš se, <laughs> jedino, jedino to njegovo... se, to se i ja pitao. Njegovo jedino kretanje u spotu je to što se vrti oko te kamere ili kameru vrti oko sebe. Ili se... skače na kauč, ili je po stanu. Uglavnom imamo još jedan spot koji je u stanu. Moramo... Mota, se, mota se s lampicama i tako, pa svi su u stanu, to je... <laughs> to, to ne možemo pobjeći od toga. E, I naravno snimano sa... Čudi me da nisu izreklamirali i mobitel s kojim je to sve snimano. Možda se i vidi u nekom trenutku, ali nekako to više vuče na umjetničku stranu. Uh, sviđa mi se, meni se sviđa. Sve što si ti rekao ovaj, uh, sam i ja uočio. Eto, Lake Malawi, od tamo su djeca, Madonina djeca, ja mislim, čini mi se. <laughs> ja mislim, čini mi se. <laughs> pa dobro. Ne možda baš sa jezera blizu, ali u državi negdje Malawi jesu. Ne, tako se čovjek zapita kako se on zapravo zove, jer da se zove jezero Malawi, osim ako je stvarno pa To mu je kao band. <laughs> Samo ne pseudonim, pseudonim. Ili pseudonim. E, sviđa, nam se, sviđa nam se pjesmica, zanimljiva je, vesela je i onako nekako pozitivna sve skupa kao i ovaj cijeli podcast. Ja se nadam da smo završili s pozitivnom notom i da ćete nas slušati sljedeći tjedan. E, sljedeći tjedan Francuska i može Mađarska. Moram podražiti sve te pjesme, ne znam gdje su, moramo ih poslušati. To je to. Hvala što ste nas slušali. Slobodno nam iskomentirajte vaš top 5, vaš top 3, vaš top 4, ovisno o tome o kojoj se zemlji radi. I do sljedećeg tjedna. Pozdrav! <laughs> Pozdrav!